Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom 23. svibnja 1147. godine iz luke Dartmouth na jugu Engleske isplovljava flota u kojoj je između 150 i 200 brodova. Brodovi su se okupili iz gotovo cijele sjeverne Europe. Tu su brodovi iz Porajnja, Brabant Limburga, Flandrije, sjeverne Francuske, Normandije, istočne Anglije, Škotske, te iz niza luka u južnoj Engleskoj, Dovera, Southamptona, Hastingsa i Bristola. Na tim je brodovima bilo oko 10.000 naoružanih ljudi, vitezova, pješaka, strijelaca. Njih oko 4.500 tisuće došlo iz Engleske. Ostali su se sakupili iz pokrajina Sjeverne Europe. Ta šarolika vojska imala je nekoliko zapovjednika. Oni iz Svetog Rimskog carstva za svog su zapovjednika priznavali grofa Arnolda III. od Aršota. Druga skupina sa sjevera Europe za zapovjednika je priznavala drugog Arnolda, grofa od Brabant Limburga. Anglo-normanska skupina u toj vojsci imala je pak svoje zapovjednike. Sva ta množina zapovjednika i vojski dovela je do niza nesuglasica i sukoba. Postojala je čak i podjela među jezičnim skupinama. Vitezovi i vojnici iz anglo-normanske jezične skupine nisu bili u najboljim odnosima s flamansko-njemačkom skupinom. Sve u svemu, ta je vojska činilo se bila osuđena na propast, a ipak ona je ostala na okupu. Christopher Tierman u knjizi Božji rat donosi ove razloge za to jedinstvo. Unatoč svom nesigurnom jedinstvu, okupljanje tako heterogene sile u isto vrijeme na istom mjestu nije moglo biti slučajno. Izostanak velikih kneževa ili grofova kao vođa, te njezina kronična žudnja za plijenom, tvorila je koheziju koja je već postojala još dojmljivijom. Osim grofa Arnolda i Zahira od Arhela, opisanog riječima gospodar, ostali su vođe bili iz niže zemljoposjedničke aristokracije, poput Kristijana, Kaštelana, Gistela ili Harvija od Glenvilla, odnosno trgovačke i građanske elite, poput braće Vale iz Southamptona i Kana, Simona iz Dovera, Andrije iz Londona. Pored toga što je tako okupljena vojska pokazivala pojavljivanje jedne nove ruralne i gradske elite, različite od one zemlje posjedničke, koje je usprkos raznim jezicima kojima su govorili i pokrajinama kojima su pripadali, vezivao zajednički interes, ta vojska imala i jaki zajednički cilj – Naime, svi ti vitezovi vojnici, mali plemići, građani i trgovci uzeli su oružje jer su poslušali poziv pape Eugena III da krenu u drugi križarski pohod. Ti će mali plemići, građani i trgovci postići jedini uspjeh tog drugog križarskog pohoda. Godine 1144. vojska Mosulskog Atabega Zangija ili Zengija osvojila je Edesu, središte najstarije križarske države stvorene nakon prvog križarskog pohoda. Pad Edese i propast grofovije Edesa izazvao je duboki nemir u Europi. Sljedeće godine papa Eugen III. objavio je bulu u kojoj je pozvao na novi križarski pohod. Ključni širitelj ideje novog pohoda na Bliski istok bio je Bernarod Clairvoy, jedan od najutjecajnijih redovnika tadašnje Europe. Poziv u rat odazvale su se ovoga puta i okrunjene glave. Francuski kralj Louis VII oduševljeno je uzeo križ. Cari kralj Konrad III nije tako oduševljeno prihvatio poziv na rat, ali i on je okupio vojsku za novi pohod na Bliski istok. Pored tih za srednji vijek sjajnih i moćnih vojski koje su okupila ta dva velika europska vladara, ova okupljena u Dartmouthu na estuariju rijeke Dart nije izgledala tako impresivno. Louis Konrad odlučili su se krenuti izravno prema Carigradu i onda se prebaciti u Malu Aziju kako bi došli do Edese. Flota okupljena u Dartmouthu dobila je novi cilj. Umjesto u Malu Aziju, ona će otići na Pirenejski poluotok. Cilj te vojske bio je grad koji ovako opisuje jedan od sudionika te ekspedicije, benediktinski redovnik iz Glostera po imenu Osborne. Grad Lisabon u vrijeme našega dolaska sastojao se od 60 tisuća ljudi koje su plaćale porez. Ta brojka uključuje i predgrađa oko njega, osim onih koja su slobodna i koja ne plaćaju porez nikome. Kružni zid tamo okružuje vrh brda i na lijevu i desnu stranu gradske zidine spuštaju se prema obalama rijeke Tagus. Predgrađa koja se nalaze ispod gradskih zidina uklesana su u obale rijeke na takav način da svaka od njih ima sjajnu utvrđenu citadelu. To je mjesto opasano zamkama. Grad je napučen za povjerovati, jer smo nakon zauzimanja grada od njegovog upravitelja doznali da on ima 154 tisuće ljudi, ne računajući žene i djecu. Gradske zgrade bile su tako gusto zbijene da je bilo teško naći, osim u trgovačkim četvrtima, ulicu širu od osam stopa. Razlog za tako veliku gustoću stanovništva je to što tamo nema prihvaćene vjere. Svaki je čovjek zakon za sebe. Koliko je Osbornov opis Lisabona točan, teško je reći. Broj stanovnika svakako je pretjeran. Ali taj je grad bio pod muslimanskom vlašću i činio se kao sjajno mjesto za početak novog križarskog pohoda. Početkom 8. stoljeća muslimanske snage zauzele su veći dio Pirenejskog poluotoka. Berberske trupe onda su stacionirane u današnjem središnjem Portugalu. Tek u 9. stoljeću Vimara Pereš, vazal kralja Asturije, zauzeo je područje na sjeveru Portugala zvano Portukale. Danas je to područje oko Porta. To je jezgro buduće kraljevine Portugal. Do 10. stoljeća pod kršćanskom kontrolom bilo je područje sjeverno od rijeke Duro. Krajem 11. stoljeća Alfonso VI, kralj Ujedinjenog Leona i Kastilje, sjevera Pirenejskog poluotoka, koji je bio pod kršćanskim nadzorom, imenovao je Henrika, brata Ode vojvode od Burgundije, za grofa Portugala i oženio ga za svoju nezakonitu kćer Terezu. Henrik i Tereza, koja je koristila titulu kraljice, vladali su područjem sve do rijeke Mondego i Coimbre. Godine 1128. grof Portugala postao je Alfonso Enriquez, sin Henrika i Tereze. On je prvi počeo koristiti titulu kralja Portugala. Alfonso Henriquez bio je taj koji je s križarima sa sjevera Europe dogovorio za uzimanje Lisabona. Christopher Tierman piše. U travnju 1142. godine Alfonso Enriquez zauzeo je strateški važno uporište Santarem, ključ za dolinu Donjeg Taga ili Teža, čija je opsada ostvarila bitan preduvjet za napad nizvodno na Lisabon. Portugalci su predviđali dolazak križarske flote, a jedna flotila od pet brodova je kao prethodnica otplovila izravno iz Dartmuta pred Lisabon. Čini se u pet dana, gdje je čekala na glavninu flote koja je polako i teško napredovala, tijekom mjesec dana. Dok je Petar Pitoješ, biskup Oporta, utrošio mnogo riječitosti i teškog pregovaranja, ne bili osigurao potporu Anglo-Normana i Porajnjaca, nakon što su 16. lipnja prispjeli do ušća Dura, Flamanci pod Kristijanom od Gistela i ostali nizozemci pod grofom od Eršota još su bili na moru. Međutim, manje od dva tjedna kasnije, netom po dolasku pod Lisabon, Flamanci su se složili s Alfonsovim uvjetima da se pridruže njegovu napadu na Lisabon, dok je kod kontingenta iz anglo-normanskih država bilo potrebno mnogo nagovaranja. Kako je točno stvoren plan za napad na Lisobon u sklopu drugog križarskog pohoda, ne zna se točno. Neki od vitezova i vojnika okupljenih u Dartmouthu bili su veterani iz neuspjelog napada na Lisabon 1142. godine. Za druge je poziv biskupa Oporta i kralja Alfonza bio logičan. Zašto odlaziti u svetu zemlju kada su nevjernici u Europi? Kako su križari mogli brodovima proći ispred Lisabona, a da ne pomognu kršćanskom kralju da zauzme taj grad? A tu je naravno bilo i pitanje plijena. I tako su križari sa sjevera Europe krenuli 1147. u opsadu Lisabona. Alfonso se sporazumio s križarima oko napada na Lisabon. Križarska flota usidrila se na rijeci južno od Lisabona. Alfonso i njegove portugalske snage došle su na brda sjeverno od Lisabona. Anglo-normani zauzeli su položaj na zapadu, a flamanci i njemci položaj na istoku. Kada je konačno počeo napad na grad, prvo je trebalo zauzeti predgrađa. Kada su križari istjerali muslimanske snage iz predgrađa, počela je opsada samog grada. Borbu za grad ovako opisuje Christopher Tierman. Slijedila je ogorčena borba na iscrpljivanje. Mala muslimanska posada s velikim brojem civila suočila se s mračnom budućnošću. Bez zaliha koje su bile spremljene u zapadnim predgrađima bez izgleda za pomoć izvana, preostalo im je pouzdati se u snagu gradskih zidina brežuljkasti teren vrlo težak za opsadne sprave, te u grubi psihološki rat koji se vodio pogrdama na račun vjere napadača i ukazivanjem u upitnu vjernost njihovih žena, kao i u česte navale koji su ih skupo stajale u ljudstvu. Koliko radi toga da potkopaju kršćanski moral, toliko u realističnoj nadi da će ih vojno natirati na povlačenje. Kada su propali pokušaj nagovaranja guvernera Evore da pošalje pomoć, glavna muslimanska strategija svela se na čekanje da se nešto dogodi. Najvjerojatnije rastakanje kršćanske sloge i odustajanje od opsade kao godine 1142. Trupe koje su opsjedale grad gradile su velike opsadne strojeve. Jedan od njih bio je pokretni toranj visok 30 metara. Sagrađeni su takozvani pokretni mostovi koji su postavljeni na brodove opkopari iz Kelna pet puta pokušali su potkopati zidine grada, ali Lisabon se uspjeva obraniti. Većina opsadnih strojeva i sprava zapaljene su ili su neke od njih zaglavljene u pjesku. Iako su gubici posade u gradu i vojske oko grada rasli, opsada nije prestajala. Vojska koja je držala Lisabon pod opsadom dala je do znanja da namjerava ostati pod gradom i cijelu zimu. Brodovi su izvučeni na obalu, jedra su unešena u potpalublje. Vojska je poharala cijelu okolicu Lisabona i donijela plijen i opskrbu koja je držala vojnike zadovoljnima. Opsada je neumorno išla dalje. Normanski katapulti navodno su u minuti izbacivali i do osam kamenih projektila na grad. Christopher Tirman piše. Tijekom rujna, dok su Njemci i Flandrijci kopali goleme rovove ispod istočnih zidina, Anglo-Normani su pod vodstvom inženjera iz Pize izgradili na zapadnoj obali novi 25-metarski pokretni stroj. Završni napadi, iako razvučeni, bili su koordinirani. Istočni rov je otpušten u noći 16. listopada, prouzročivši urušavanje velikog dijela zida, ali je hrpa otpada ispod proboja omela napadače da odmah prodru u grad. Dana 19. listopada, nakon što je ritualna strana ratovanja objavljena blagoslovom Tornjeva i Četa, Toren se počeo primicati mjestu ispred jugozapadnog ugla zidina. Ravni dio plaže je bio tako uzak da je toranj ostao okružen vodom i odsječen od glavnine vojske. Noću 19. i čitavog 20. listopada posada od 100 anglonormana i 100 portugalskih vitezova povela je pomoćne čete u očajničkoj borbi za obranu tornja od vatre, salvi projektila i navala sa zidina. Kršćanski gubici su rasli. Inženjer iz Pize je ranjen kamenom, a Portugalci su pobjegli, pa je posada tornja oslobođena tek na večer 20. listopada. Drugog dana započeli su završni napadi. Pritisnuti opsadom, muslimanski zapovjednici su u noći 23. na 24. listopada 1147. dogovorili predaju grada. Predaja je trebala biti organizirana, takva je trebala biti pljačka. To se nije dogodilo. U Lisabonu je križarska vojska počela harati, pljačkati, silovati. Mozarabskom biskupu je i prerezan vrat. Nakon tog divljanja uslijedilo je pet dana organiziranog pljačkanja grada i istjerivanja njegovih stanovnika. Tako je Lisabon vraćen pod kršćansku vlast. Bio je to jedini uspjeh vojski drugog križarskog pohoda. Dok su križari ulazili u Lisabon, u Maloj Aziji kod Dorileja druga križarska vojska doživjela je težak poraz. 25. listopada 1147. godine vojska koju je predvodio car i kralj Konrad III. pretrpjela je katastrofalan poraz od vojske Turaka Selđuka. U toj bici poginulo je devet desetina vojnika careve vojske, govori profesor doktor Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. zapravo je to bio šok i samoga Luja i Francuza kada su se uz pomoć e, carskih lađa prebacili na maloazijsko kopno, što su e, zatekli na svome putu e, ostatke dakle, razbijene Konradove vojske. Može se zamisliti kakav je to dojam ostavilo i kakva se bojazan i strah uvukla u njih, budući dakle da su znali da su Njemci brojni i prilično bojovni, a evo izvukli su kraći kraj. Bez obzira na to, e, Francuzi su nastavili e, napredovanje, što više e, oni koji su bili spremni među Njemcima se pridružiti dalje, pohodu su uzeli u svoje redove. E, tu doduše se e, vidjela ipak i svojevrsna zloba, ako smijem tako e, reći, ili barem pošalica koja se mogla tako protumačiti, jer su francuski vojnici bili spremni se i narugati samim Njemcima koji su se nalazili u njihovim redovima dovikujući im puse alemanje što znači napred Njemci, iako su znali da su E, Njemci netom, netom prije dobili jako dobre i teške batine e, od e, Turaka Selđuka, ali recimo da je to možda stvaralo i neke dodatne ratničke veze. Luje Dakle, sada nastupao oprezni, međutim, on je također imao svojih poteškoća, dakle, one poteškoće koje su vrijedile i za Konradov kontingent, logističke naravi su vredile i za Lujev to što je Manuel obećao također e, opskrbu na putu nije značilo da će stvari uvijek tako funkcionirati e, i vidjeli su se problemi. Čak e, za Luja su poteškoće bile i nešto veće jer je Konrad recimo raspolagao puno većim novčanim sredstvima nego što je to Luj, Luj imao, ali Luj je imao onda jednu prednost, on je u presudnim trenucima bio spreman osloniti se na templare pripadnike toga novoga e, vojništva, novoga ratništva, e, novih vitezova koje je opet se može reći gotovo e, stvorio, odnosno zaslužan je za njihov organizacijski, ideološki nastanak Bernard iz Clairvaux. Dakle, oslanio se na njih i što se tiče financija i što se tiče vodstva samoga, samoga pohoda. Nakon osvajanja Jeruzalema 1099. i uspostave četiri križarske države na Bliskom istoku, Jeruzalemskog kraljevstva, kneževine Antiohije i grofovije u Edesi i Tripoliju, pojavio se problem obrane tog područja. Križari su nadzirali samo određene točke na Bliskom istoku. Križarske države bile su rijetko naseljene. Hodočasnici na putevima često su bili napadani od razbojnika, uglavnom muslimanskih ratničkih družina. Kako bi se riješio problem sigurnosti i kako bi se stvorila kakva takva vojna stalna sila u prekomorju ili otremeru, stvoreni su vojnički redovi, kombinacija vojnog i vjerskog reda. Tri su najvažnija reda bila u križarskim državama. Ivanovci ili hospitalci koji su nastali u bolnici u Jeruzalemu koju je utemeljio talijanski grad Amalfi, te utonci koji su nastali u bolnici kraj Akona, te templari koji su nastali u prvom samostanu podignutom pored mjesta za koje se vjerovalo da je Salomono hram. Sva ta tri reda imala su zadaću pružati liječničke usluge hodočasnicima i stanovnicima Otremera, ali i štititi križarske države i hodočasničke puteve. Templari su postali najmoćniji vojnički red. Pored uobičajenih zadaća vojničkog reda, oni su postali i bankari Europe. Templarski krediti omogućili su francuskom kralju Luju VII da uopće i krene na drugi križarski pohod. Francuski kontingent se kretao u dva temeljna dijela. Postojala je dakle, prethodnica koju je e, vodio jedan akvitanski uglednik, e, dakle direktno e, se podrgavao kraljici Eleonori Akvitanskoj. Treba istaknuti da je ona krećući u pohod zajedno sa suprugom, što je dakle, bilo neobičajno da žena ide na vojni pohod, ali nije bila jedina žena jer su još i neki drugi velikaši, dvojica velikaša vodila svoje, e, svoje supruge. Dakle, povela sa sobom vlastite ljude, dakle, njezini ljudi su u e, Lujevom kontingentu činili velik e, broj četa, ona je bila naprijed, taj zapovjednik se zvao Joffra ili Gottfried de Rancon, Međutim, ispalo je da se nekako zbog svih tih poteškoća koje su proizlazile iz geofizičkih obilježja e, područja kojim su prolazili ipak e, brdovi toga dijela nekako razvukla e, cijeli taj francuski kontingent se praktički podijelio onda doista u dva dijela. Prethodnica je otišla malo predaleko, Lujev dio nije mogao tako brzo napredovati jer je vukao sa sobom i neborce, a osim toga i dio prtljage koje je Eleonora Akvitanska ponijela sa sobom, naime nije se željela niti u jednom trenutku odreći kraljevske ugodnosti, e, kako je pao na teret e, Lujeve skupine, ona je imala ono što je bilo naj, najnužnije, pa kada se onda na prostoru to je južni dio središnje Male Azije, nekadašnja planina Kadmo u Antici, kada su Turci konačno navalili, jer Lu je bio puno oprezniji u napredovanju, osobno to da je očekivao turske, turske napade, da kako da je nastao velik problem jer sada se nisu čete mogle na brzinu ujediniti i krenuti u protuudar. Put po Maloj Aziji bio je naporan i opasan i za križare prvog križarskog pohoda. Putevi koji su vodili prema Antiohiji, Edesi i dalje prema Jeruzalemu bili su skoro isti i za križare prvog i za križare drugog pohoda. Činjenica da su vojske i prvog i drugog pohoda vodile bitku s vojskom Turaka Selđuka kod Dorileja to potvrđuje. Steven Ranciman ovako u svom prvom tomu povijesti križarskih ratova opisuje put križara prvog pohoda kroz Malu Aziju. U neumoljivoj žegi ljeta teško naoružani vitezovi i njihovi konji kao i pješaci strašno su trpjeli. Nije se moglo vidjeti ni vode, osim u slanim močvarama u pustinji, ni vegetacije, osim trnovitih grmova, čije su grančice žvakali u uzaludnom pokušaju da nađu vlagu. Mogle su se pored puta vidjeti stare bizanske cisterne za vodu, ali sve su one uništene od Turaka. Konji su bili prvi koji su stradali. Mnogi vitezovi bili su prisiljeni pješačiti, druge se moglo vidjeti kako jašu na volovima, dok su ovce, koze i psi sakupljani kako bi vukli kola s prtljagom, ali moral vojske ostao je visok. Nije samo ljetna žega bila problem za križare prvog pohoda. Nakon što je ljeto završilo, došla je jesen, a ona je pak donijela druge opasnosti i teškoće. Steven Runciman piše. Počele su jesenske kiše. Cesta preko Antitaurusa bila je u zapanjujućem stanju. Miljama je postojao samo blatnjavi put koji je vodio gore prema strmim obroncima i ponorima. Konj za konjem poskliznuo se i pao preko ruba. Cijele povorke teglećih životinja povezanih zajedno užetom povukle bi jedna drugu dolje u bezdan. Nitko se nije usudio jahati. Vitezovi koji su se mučili hodajući pod svojom teškom opremom Žestoko su pokušavali prodati svoje oružje lakše opremljenim ljudima ili su ga u očaju odbacivali. Planine su se činile prokletima, odnijele su više života od Turaka. Velika razlika između vojski prvog i drugog križarskog pohoda bila je činjenica da su vojske prvog pohoda predvodili daleko sposobniji i odlučniji zapovjednici. A čini se da su i vojnici i vitezovi prvog pohoda, njihovu udarnu snagu činili su normani iz Francuske i s juga Italije, bili uvježbaniji i bolje pripremljeni za rat. Predvodnici drugog križarskog pohoda ponekad su znali pokazati odlučnost i uvježbanost, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegnu porazi i gubici. Primjer za to je juriš francuskog kralja kako bi spasio svoju suprugu, kraljicu Eleanor od Akvitanije. E, još je e, veći problem bio u tome e, što je Louis znao da je njegova voljena supruga, doista je obožavao u prethodnici koja je bila upravo napadnuta, pa je gotovo bezglavno na čelu svojeg najužijeg kruga vitezova pohitao u pomoć i gotovo je zaglavio, iako se ponio krajnje viteški, kao pravi e, borac i uvijek se htio pokazati pred e, svojom e, suprugom. Cijela njegova pratnja je izginula što nastojeći obraniti prethodnicu, što štiteći svoga seniora, svoga kralja. Ipak u tome okršaju Francuzi su pokazali da su nadmoćni, ali su pretrpjeli gubitke i ti gubici su se nastavili i na to se još, budući da se i bližio taj dio godine, dakle zima, su se počeli povećavati s obzirom na e, probleme s opskrbom, probleme logističke e, naravi i u jednom je trenutku onda Luj radi odlučio, dakle došavši do Atalije, radi odlučio da će se prebaciti morem, dakle da neće nastaviti putovanje e, kopnom, još tim jednim dijelom kroz bizanski teritorij, a onda kroz kršćansko-armensko e, kraljestvo e, Kilikije jer je očekivao zapravo onda iste poteškoće na cijelome tome putu i tu još trebalo i proći e, dio Taurskog gorja, dakle u najnezgodnije doba, doba godine. Međutim, izvori jasno svjedoče da je taj njegov potvat bio protumačen kao bijeg. On se ukrcao na lađe sa svojim vitezovima, međutim, praktički svo pješaštvo je ostalo. Ona se postupno onda kretalo kopnom, međutim dogodilo se upravo ono što bi se dogodilo da je Luj ostao, imali su strašne e, strašne gubitke, tako da e, ta pješačka udarna e, snaga je postala neznatna kada je konačno došla na križarsko područje. križarski kroničar William Tirski, koji u trenutku ukrcavanja kralja Luja na brod bio još mladić, piše ove riječi o tom kraljevom postupku. Ovdje je kralj napustio pješaštvo i sa svojim velikašima ukrcao se na brod. Kasnije su kraljevi pobornici nastojali prikazati to ukrcavanje kao nužno, kao jedini način da se sačuva borbena jezgra vojske ali činjenica je bila i to da je kralj svoje pješake prepustio turskim snagama koje su ih ili uništile ili odvele u ropstvo. Kralj Lulj uspio se brodom iskrcati u luku Antiohije na rijeci Olont. Kada su konačno došli na križarsko područje, Prošlo još neko vrijeme dok se nisu počeli baviti konkretnim planovima. Ono što su znali jest da Edesa više uopće nije valjana kao e, cilj. Dakle, 1146. E, Nuraldin je dao porušiti zidine, ukloniti kršćansko straništvo i jednostavno osvojiti takvo mjesto u neprijateljskom okruženju nije imalo niti strateške svrhe, niti taktičkog smisla. Ako već ništa, križari su došavši do svete zemlje, do Jurizalskog kraljevstva, e, znali da ono što ih je potaknulo da krenu, dakle oslobođenje Edese više ne može biti cilj, sada je trebalo naći nove ciljeve, međutim to se jasno događalo usporedno e, i sa željama samih križara i križarskog e, vodstva da se etabliraju na e, prostoru dakle, Jeruzalemskog kraljevstva. Osim toga, Lu je imao i osobni e, interes. Svi su oni željeli pošto poto posjetiti e, Jeruzalem prije nego što bi uopće krenuli u bilo kakav vojni pohod, vojni udar, jer je to bilo doista osobno pitanje vjere. To je uključivalo jasno i Konrada, Konrada III koji je da kako imao još i druge ciljeve, on se da kako naknadno također malo kasneći za ujem pridružio cijelome pohodu po drugi put. Međutim, e, postojali su još i e, interesi e, lokalnih križarskih moćnika, osobito dakle, antiohijskog kneza, Remunda Potjerskog, koji je inače bio dakle, stric Eleonore Akvitanske i koja je držala njegovu stranu. Ona je i takako bila sklona tomu da se plan koji je predstavio E, sam e, knez Raimund, prihvati kao novi cilj dakle, križara. To je obuhvaćalo e, sređivanje situacije u neposrednom sirijskom antiohijskom dvorištu. Cilj bi trebao biti Alep, što imali itekakvoga smisla. Alep je napokon bio i središte Nuraldinovo. Nuraldin je predstavljao i najveću pretnju križarima. Osvajače dese Zangi ili Zengi, mosulski Atabeg, umro je 1146. godine u Mosulu. Ubio ga je na spavanju franački rob, kojeg je Zangi prekorio zbog toga što je pio njegovo vino. Nakon Zangijeve smrti njegov najstariji sin Saif ed-Din Gazi odjurio je za Mosul i tamo preuzeo vlast. Drugi po starosti sin, Nur Edin ili Nuredin, skinuo je s prsta mrtvog oca prsten i odjurio u Alepo gdje je proglašen za vladara tog grada i okolice. Od svih muslimanskih vladara na Bliskom istoku on će postati najznačajniji i najopasniji za križarske države. Nuredina ovako opisuje Steven Ranciman. Nur eddin razvio se u glavnog neprijatelja kršćana. Godine 1147. bilo mu je 29 godina, ali bio je mudar za svoje godine. Čak su se i njegovi suparnici divili njegovom osjećaju za pravdu, njegovoj darežljivosti i iskrenoj pobožnosti. Bio je možda manje briljantan vojnik od svoga oca, ali bio je manje okrutan i manje podmukao, te je puno bolje prosuđivao ljude. Njegovi ministri i zapovjednici bili su sposobni i odani. Njegovi materijalni izvori bili su manji od očevih, Zangi je mogao prizvati bogatstva gornjeg Iraka, ona su sada prešla Saifu ed-Dinu. Ali Saif ed-Din naslijedio je Zangijeve poteškoće s ortokidima, s kalifom i sa selđučkim sultanatom. Tako je ostavio Dina slobodnim da svoju punu pažnju usmjeri zapadu. Nuredin će postaviti temelje za dolazak vladara koji će ujediniti cijeli muslimanski svijet na Bliskom istoku. Taj će vladar biti Saladin. Uvijek se postavljalo pitanje koliko bi ostali, uključujući Ruzanskog kraljstva, bili spremni ići na ruku nečemu što je bio poneprije interes antiohijskog kneza. Kako postoje su još i alternativni ciljevi, poput recimo Askalona, također strateški važnoga mjesta u Palestini i još jednoga, i ne samo strateški, nego čak i trgovački važnoga Damaska. Dakle, praktički Damask je bio e, trgovačko e, mjesto i stovarište e, za robu koju su dolazili svih glavnih luka na tome bliskoistočnom sirijsko palestinskom području i činilo se da je to onda najrazumniji cilj nakon što su križari obavili sve ove druge hodočasničke poslove Naime, ne smije se smetnuti e, suma e, da je u ondašnjoj terminologiji križarski pohod e, bio naoružano hodočašće. Dakle, takva ideja, takva predodžba se nalazila iza same vojne. I sad se tu da kako postavilo pitanje i organizacije i organizacija je išla jako dobro. Dakle, Konrad je odriješio kesu, Louis se dodatno zadužio, imao je te mogućnosti temeljem nekih očekivanih e, prihoda crkvenog poreza s obzirom na pokretanje križarskog e, pohoda koji je očekivao u Francuskoj, pa se na temelju toga onda zadužio kod e, Templara, a Templarima je bilo svejedno gdje se netko zadužio, s obzirom to da su imali kuće posuda, odnosno imat će ih još i više, pa ako ste se zadužili kod Templara u Jeruzalemskom kraljevstvu, naplata je da kako stizala u Francuskoj ili već E, gdje. Dakle, privukli su i e, dostatan broj čak e, i pješaka, još je ostao ipak ona jezgra vitezova, pogotovo francuskih, uz još nešto njemačkih koji je činila glavnu probojnu i napadnu snagu i moglo se krenuti onda na taj cilj. Arheološka iskapanja iz 1950. godina pronašla su na području današnjeg Damaska tragove gradskog naselja koji se mogu datirati u četvrto tisućeće prije Krista. Prvi pisani zapis o postojanju tog grada potječe iz arhive pronađene u Tel Alamarni, gradu koji je sagradio egipatski faraon Eknaton. Tamo se među tablicama ispisanim hieroglifima nalazi spomen grada koji se zove Dimaska, koji je u 15. stoljeću prije Krista pokorila egipatska vojska. U Bibliji Damask se spominje kao glavni grad Aramejaca. Do nove ere gradom su gospodarili Asirci, Babilonci, Perzijanci, Grci i Rimljani. Vojska Aleksandra Makedonskog osvojila je Damask 333. godine prije Krista i on je tada postao dio helenističkog svijeta i to će ostati daljnjih skoro tisuću godina. U četvrtom stoljeću po Kristu, nakon podjele Rimskog carstva na zapadno-istočno, Damask je postao važna bizantska vojna utvrda. U ratovima Bizanta i Perzijanaca i Damaski Sirija bili su glavno bojište. Arapska vojska do grada je došla 635. godine. Damaski je bio prvi veliki grad koji su ugledali arapski vojnici. U trenutku kada su do njega došli, Bizant je bio iscrpljen ratovima koje je vodio protiv Perzijanaca. Steven Ranciman u prvom tomu svoje povijesti križarskih ratova piše Godina je 634. Abu Bakra je naslijedio Omar, koji je također naslijedio i odlučnost da proširi muslimansku moć. U međuvremenu je car Heraklije, koji je još uvijek bio u sjevernoj Siriji, shvatio da se arapska invazija mora ozbiljno shvatiti. Gubici u ratu s Perzijom bili su veliki. Nakon završetka rata on je zbog ekonomskog oporavka raspustio mnoge postrojbe. Nije više bilo oduševljenja za javljanje u vojsku. Posuda po carstvu palo je ozračje umora i pesimizma, koje tako često nakon mučnog rata zahvaća pobjednike ne manje od pokorenih. Usprkos tome, Heraklije je poslao svoga brata Teodora na čelo trupa u sirijskoj pokrajini kako bi vratio red u Palestini. Teodor se kod Gabate ili Ađna Dajna jugozapadno od Jeruzalema suočio s dvijema arapskim vojskama i bio je teško poražen. Arapi, sigurni na jugu Palestine, onda su napredovali uz trgovački put koji je išao istočno od rijeke Jordan prema Damasku i dolini Oronta – Tiberijada, Balbek i Homs pali su bez borbe. Damask se predao u kolovozu 635. nakon kratke opsade. U kolovozu 636. godine kod rijeke Jarmuki, jugoistočno od Galilejskog jezera, arapska vojska nanijela je odlučan poraz Bizanskoj. Nakon tog poraza cijela Palestina i Sirija pale su u ruke arapske vojske. Car Heraklije vijest o porazu dočekao u Antiohi. Kako nije imao ni novaca ni vojske za obranu tog područja, ukrcao se na brod i otišao za Carigrad. Navodno je car Heraklije na odlasku rekao zbogom, dugi zbogom Siriji. Muavija, peti kalif, osnivač dinastije Omeida ili Omejada, odredio je Damask za svoj glavni grad. Godine 750. abasidski kalif preselio je središte kalifata u Bagdad. U srpnju 1148. križarska vojska pokušat će zauzeti Damask. To je trebao biti veliki pothvat drugog križarskog pohoda. Stvar je u tome da su čini se sami križari očekivali da će Damask vrlo brzo pasti. Dakle, su krenuli 24. E, srpnja i prilično samouvjereni u to e, kako će se stvari razvijati. E, nisu čak nosili sa sobom ili vukli, bolje rečeno, opsadne sprave, nego su očekivali e, da će iskoristiti e, obližnje voćnjake kod Damaska, da će tamo uzeti drvnu građu i od toga napraviti potrebne opsadne, opsadne sprave. I doista u toj prvoj navali oni jesu čak i zauzeli taj voćnjak, međutim onda se dogodila velika promjena. Iz nekoga razloga E, su dakle sa zapadne strane Damaska gdje su bili ti e, voćnjaci gdje su započeli svoj napad e, na grad se preselili na istočni dio grada koji je bio puno izloženiji. Oni su znali u tome trenutku da već u pomoć Damasku, kojim je inače vladao jedan sposobni lokalni zapovjednik, Atabek Unur ili Anur, koji je čak imao i dobre veze s Francima i imao je pomirljiviji stav u odnosu na svoje kršćanske susjede, ali nije imao namjeru da kako predati Damask, nego se oslonio na pomoć i gospodara Alepa Nuraldina i njegova brata, gospodara Mosula Sajadina. U svakom slučaju, taj potez, dakle da se premjeste sa zapadnog dijela grada na istočni dio grada, a bili su i sami križari svjesni kako neće moći opkoliti cijeli grad i držati ga pod opsedom dovoljno dugo da bi se on predao to je inače bila i običajna e, taktika u napadu e, na, na grad, da se on opkoli, da mu se prekine opskrba, jednostavno da e, onda stanovnici zbog toga što bi bili suočeni s glađu i s bolešću jednostavno koncu otvore vrata i predaju se. U ovom slučaju to nije dolazilo u obzir jer su već pristizale snažne muslimanske čete u pomoć samome, samome gradu, tako da praktički Pet dana kasnije, dočuši za to da e, stižu u muslimanske čete, križari su se odlučili na, na povlačenje neobavljena posla. Bitka za Damask bila je kratka, ali ogorčena. Voćnjaci u okolici grada bili su ključni za napad na grad. Bio je srpanj i ljeto je bilo vruće. Voćnjaci su davali kako hlad, tako i vodu. Pored toga, križarska vojska na svom maršu prema Damasku nije vukla opsadne sprave. Drveće u tim starim voćnjacima moglo je dati građu za sprave kojima će se opsjedati grad. Križarski kroničar William Tirski ovako opisuje bitke u tim voćnjacima. Svi ljudi iz Damaska spustili su se u te voćnjake kako bi što iznenadnim, što otvorenim napadima zapriječili prolaz vojsi. Tamo je među vočkama još bilo zidova i velikih visokih kuća. Njih su branili vojnici koji su tamo imali svoju zemlju. Branili su zidove u vočnjaku gađajući strijelama i ostalim projektilima i nitko im nije mogao prići. Nisu naši ljudi bili opkoljeni preprekama samo s te strane. Sa svih strana vrebala je jednaka pogibelj za neoprezne i opasnost od iznenadne i neočekivane smrti. Bili su tamo i ljudi koji su se skopljima skrivali u tim kućama. Kada bi oni vidjeli da se naši ljudi približavaju, probali bi ih kroz malene rupice u zidovima koje su posebno za tu priliku napravljene i pažljivo skrivene. Križarska vojska žestoko se borila i usprkos teškim gubicima uspjela je zauzeti te voćnjake. Činilo se da je Damask pred padom. A onda je došlo do fijaska pod tim gradom. William Tirski piše. Gradom je zavladao očaj i građani nisu imali nikakvu želju za otporom, niti nadu u spas. Počeli su spremati svoje vreće i pripremati se za odlazak. Tada, zbog naših grijeha, počeli su iskorištavati pohlepu naših ljudi. Koristeći novac, pokušali su osvojiti srca onih ljudi čija tijela nisu uspjeli svladati. S velikom vještinom predlagali su niz sporazuma našim plemićima i obećali su im i dali ogromne količine novca kako bi se plemići izborili za podizanje opsade. Uvjerili su te plemiće da uzmu ulogu jude izdajice. Potkupljeni darovima i obećanjima, vođeni pohlepom tim korijenom svih zala, ti su plemići pali u zločin. Bezbožnim prijedlozima uvjerili su kraljeve i vođe hodočasnika da napuste voćnjake i odu na drugi kraj grada. Priča o potkupljivanju dijela križarske vojske nije dokazana. Najvjerojatnije su vođe opsade Damaska shvatile da bi vojska koju predvodio Nuredin, koja je trebala pristići u pomoć Damasku, mogla staviti križare između Čekića i Nakovnja. Najvjerojatnije su zbog toga križari nakon pet dana borbe odlučili prekinuti opsadu Damaska. I pokunjeno E, su se onda međusobno e, se optužujući e, što je nastalo, govoreći čak o, o izdaji, su se vratili na kržarsko područje i Konrad je bio uvjeren da je posredi izdaja, iako nisu mogli uprijeti prstom u toga tko je zaista kriv, jednostavno i odluku o premještanju su donijeli zajednički na, na ratnome savjetovanju, jer se u datome trenutku to činilo razumnim, osobito zbog e, savjeta lokalnih križara, franaka koji su živjeli e, u Jeruzalemskom kraljevstvu, koji su se došljaci ipak pouzdavali e, da puno bolje poznaju i teren i situaciju. Kako god bilo, to je značilo da drugi križarski pohod nije ne samo uspio u onome svome prvotnome cilju, da protme Edesu, nego čak i u alternativnom cilju koji je imao i dalje neku, e, neku valjanost, dakle Damask je bio e, važan i razvijen, e, razvijen grad, iako ne tako vojno bitan. Dakle, križarski pohod je bio posvema neuspješan, jedini dakle uspjeh koji su križari općenito mogli sebi upisati je bilo osvojenje Lisabona, dakle ona grupa koja je išla iz južne Engleske i ograničen uspjeh e, su imali i križari koji nisu htjeli poći s Konradom na taj pohod na istok, dakle iz Njemačke, iz e, sjevernih dijelova e, Saske, koji su udarili na Slavene pod Niklotom, osobito dakle podriče njihove slavenske skupine i čak onda zaposjeli dijelove njihovoga, njihovoga područja. Kada je propao drugi križarski pohod u okolici Damaska, papa i vođe tog pohoda nisu se imale puno toga pohvaliti. Križari koji su krenuli s juga Engleske uspjeli su zauzeti Lisabon, ali mnogi od tih križara koji su preživjeli opsadu budućeg glavnog grada Portugala ostali su na Pirenejskom poluotoku u današnjem Portugalu i tamo su se naselili. Oni su bili od malo koristi za sigurnost križarskih država. Njemački križarski pohod protiv Venda na istoku također nije puno koristio križarima na Bliskom istoku. Oni koji su uspjeli doći po Damask morali su se u poniženju vratiti do luka na Sredozemnom moru i do gradova Utremera ili križarskog prekomorja. Čak i put kojim su prolazili podsjećao je na njihov neuspjeh. John Julius Norvić u knjizi Srednje more piše. Ne postoji dio sirijske pustinje koji je više razoran za duh nego tamno sivo prostranstvo bez oblika i od pijeska i bazalta koje se prostire od Damaska do Tiberijade. Povlačeći se preko njega usred ljeta, dok su neumoljivo sunce i pržeći pustinski vjetar udarali u njihova lica, stalno gonjeni arapskim strijelcima i konjanicima i ostavljajući za sobom smrdljivi trag mrtvih ljudi i konja, križari su vjerojatno teško osjećali očaj. Ovo je znači bio kraj. Njihovi gubici bili su veliki, ali gori od toga bio je sram. Nekad slavna vojska koja je svrha bila da čuva kao svetinju svaki ideal kršćanskog zapada, odustala je od pothvata nakon četiri dana borbe, a da nije povratila ni pedalj teritorija. Tu je bilo najveće poniženje koje niti oni, niti njihovi neprijatelji neće zaboraviti. Steven Ranciman u svojoj povijesti križarskih pohoda piše da je neuspjeh drugog križarskog pohoda označio prekretnicu za križarsko prekomorje. Za sve muslimanske vladare to je također bio važan trenutak, velika, do tada najveća križarska vojska koju su vodila dva najmoćnija kralja Europskog zapada, neslavno je završila pod zidinama jednog muslimanskog grada. Ta se pouka neće dugo zaboraviti govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je doista odjeknulo negativno izvori jasno svjedoče. Iako vladari nisu bili sasvim neuspješni u nekim drugim ciljevima, napokon Lu je uspostavio jako dobre veze s Ugarskim kraljevstvom, Konrad nije najbolje prošao što se tiče svojih e, ciljeva, ali ipak uz njega su stupali u tome pohodu i oni velikaši protivnici, dakle bar su mu bili tu e, blizu, nisu remetili prilike u samom e, njemačkom e, kraljevstvu i s njemačke strane se odlikovao još jedan budući križar koji je bio uzdanica svome stricu, riječ je o Fridriku Švapskome, budućemu Fridriku Barbarosi, koji je doista pokazao valjanost na bojnome polju i dakle kao E, zapovjednik. Križarski žar, bez obzira na taj e, neuspjeh, nije zamro na zapadu, e, razočaranje jest postojalo, međutim to je samo bila, onda može se reći, i dodatna motivacija da se ispravi taj neuspjeh. Ideja križarskog pohoda i sama križarski, fenomen još bio u punoj E, snazi, iako se vidjelo da su se, da se muslimanska strana počela bolje organizirati i e, da će predstavljati poteškoću dalje, dakle da će se e, suočavati križari sa mnogo ujedinjenijom muslimanskom frontom u svojim nastojanjima. S druge strane, opet, barem što se tiče Jeruzalemskog kraljestva, lokalne elite nisu naučile E, lekciju. Naime, velika poteškoća za Jeruzalemsko kraljevstvo je e, ostala činjenica e, što su mjesne elite, dakle, bile međusobno često sučeljene sljedeći vlastite posebne interese na uštrb općega interesa, što je bio i dodatan razlog za na posljedku velik neuspjeh koji je slijedio nakon ovoga drugog križarskoga e, pohoda e, kada su e, muslimani pod Saladinom koji je objedinio i proširio Nuraldinovo područje uspjeli osvojiti i Jeruzalem. Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je ovo povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.